e, kasino, lehenko kasinoko ondoan hor, eta bazen e, eh, gurezko etxe bat hor, eta bota eh, kolpez e, lurrean eta dena sehatu du, bon, hori behaz, da giri dena azteko eta gaitona, gero ere badira eta ura sartu da garraza zuterreno horietan eta sartu da ere, eta gero ba, badira beste etxe batzutan ura sartu banan ez sobera. Eh? Mm. E, gehiena da eta bulobarrotan eh, murruak eta denak modatu ditu e, eun, e, eun metroko paretak eurri dira. Eh?